Ontakinen gultzetzeko aste Europarraren karietara endaiako herriko etxeak eta biltagarbi sindikatuak foro eta gambara ustea antolatu dute azararen ogoita batean iragango dena eta goizeko amarretatik zazpiretara irango duena bertan hainbat artisago eta elkarte bilduko direlarik. Egun horren helburua bisitariek eh, kontzintzia ardezaten izango da gure gauzek edo objektuek bizitza badutela erakustea izango da eta horretarako egun borobilorren antolatzeko aurten iazkoari konparatu zerbait handiago egin nahi izan dute Estefani Dezen, berezketaren aholkulariak ala adierazi dugu. Et donc là cette beraz zerbait handiago egin nahi izan dugu jende gehiagoren erakartzeko eta lehenengo aldiz Ganbara Uste Forum bat antolatu dugu nahi zitugun objektuak saldu konpondu edo eman ditzazkegula jakinarazteko gure ondakinekin zer egin dezakegun eh, ba, jakiteko aukera izango da beraz eh, azaroren ogoita batean esan dugu goizeko hamarretan ateak irekiko dituztela baina egun osoan zehar merkatu zaharrean zer izango den jakiteko Stefani dezenen adirazpenak ditugu berreskuratuko. Alors, en fait, la journée, elle va Beraz aurten hiru gairen inguruan antolatu dugu eguna, konpondu eman eta saldu izango zelari goi Eta endaiako elkarte batzuen gana, jo dugu horretarako alanula, zukuk katolik, planetekol edo emaiz. Elkarte hauek, euh, elburu batekin, objektuak errekuperatzen baitituzte. Orduan, egun horretan, beraien buru aurkeztuko dute, azalduko duten noiztik lan egiten duten, zer hartzen duten eta zer elbururekin quel but. il y aura également des Baita ere artisauak egongo dira, jostun bat izango da, arotza bat ere, gauza txiki asko irakutsi al izango dira egun horretan eta ikusiko dugu nola gauzak bota baino lehen konpondu daitezkeen. Eta bide batez, ba, beraiek ere, artisauek ere beraien lana ezagutarazteko aukera izango dute. Et puis après le vide grenier. Eta ondoren ganbara ustea izango da. Bagabara uste hontan aparte hartu nahi duzuen, no? Kilakin eh, dagoeneko e, izena eman daitekela gomidatuak zaudete, eh, zuen trastu jantzi sukaldaritza tresna edo eta liburuen saltzeko lau metro karratu izango bai horretarako tokia doainik izango da. Parte hartzeko alere baldintza txiki batzuk partikularra izan behar da, ba postu hartuko duena profesionalak ezbaitira onartuko eta urtean bi ganbara uste baino gutxiago eginak izan behar dira. E, izen amaiteko fitxa bete beharko da, parte hartzeko, eta tira, ba, hortxe gomita zabaltzen dute mm, lekuen eh, atxikitzeko, e, aukera mm, internet bide zubebiko itza irbaldiz.andai.com urgunera joan baitzaitezkete. Eta kasu, eh, toki mugatuak baitira goita lekurentzako, prestatu baitute ganbara ustea. Eta bukatzeko, ba, esango dugu, endaiako festa komiteak ere, e, jana eta edaria duela hurbilduko eta guztia gainera erakusketa batekin e, dena borubilduko dute. Ba, hause da, izango dena, azararen ogoita batean ostegunarekin endaian merkatu zaharrea.